Метри кибек. Паттырзем хыбарсыр шуғалмашы. Роман пәрреміш кінеге. Пәрреміш пае. Генерал патенче. Юр кайса беперех. пірех. Евішсем кычка Анчах тюбедырых хывырт еваланца ирдеген хура білетсем, шурхи куна керсоне кердеші хутран епхү епхү пірігет. Тебір жух юрвеш келет. Апрелін елі жапла Малдан хевел хыдып жертнебе, сивехел ере-ерех шүржірелле чагать. Ундан ытлашы васкамарым жиденебек, каялла даврынашын табашланать. Ним да шук. Пуштарса хуны ұшы тумдерсіне еріксірек тебір хуткалар малекет. Пірерхіне шандалық те шумыр шударас, те юртықса ярас тесе иккеленнебек бектіна жух, партизан юхымен штабе вырнашны виші хутлы абалхи чул журда яштак пүллі шамрык полковник пырса кәчі. Санен жән пықмавыл, ширім шитчі, ширім сағыр шулзенчі шин. Сарлага шамки де картланман. Куш хүрінчі үтте пергеленні балырмаш. Тумланаса хый пызык пушлықпа тіл булма хадірленне шаршыннызен еркибе яғада да тирбейлі тумланна. Танкистсем тұхынаган хуржы дәсілі драпран, шибы жилетне шинелі жіне, игерет ларцадухны дюмізем, ылдынран дуны бекех шеседрашы. Аттызем лакпавитне евер елдырдадашы. Пурди вижелле, пурди ергеллі Алықра дыраган дежурный офицер ына честь парса саламлары де, әнендерю хучы сене тіріслене хышын ұмзануллын бұқса азатры. Пула шымін телейлі жінзем, шуғышлары выл. Хый манран чылай шамрык, анчах полковник пулмада, кагырдулы орден медаль де әлгірні. Эбі вара халеде капитан багунезембек жүредіп ха. Тузымзем умынже де намыс. Ша вғытра полковник шинелне хыпса çакрре, Пызык тегер умне тұрса, хурага ккытрисене тураса дирбелері. тюрлет келере, Янахне алы тупанебе каласа сухалне епле хырныне де, хый жүмінже те тубынманны жын савынны бек, мрамыр картлашкасем тұрық, худа çмылын чупсах барчы. Кунда вл час часах келсе жүрені пулас. Варым коридордырых тыван келдебеге хаюлын утре. Хуракандык çине кемел шывепе барсуков. Тесе ширны чарын сатычы. Вара кетіліне тепре турца ягатры, ундан хушлатны алга алға юллын шак шак шакаре. Кәрір, үлдінші паллаған сасы генерал лейтенант юлдаш рапортлама бушлан полковник анчах типшым петлі вады генерал сәдел хушинчен тухса она ыдаласа илчеде, авалхи елаба петрен виче хуччен жуптуре. Пахана, пача хулжыныман, тілінчі старик. Мише шул шитраха груманны, шиче шулмари, эзавара унчухнехи бекех. Шамрыклыха хужумында илертсе ұсрамаллы вартынлық тұптны бөлезе. Ну тузым, калазабар мінле бұрынадын. Пұрын майы майыбен. Сывлыхым ергеллех пек туйнатха, әжім хелеме послужной список женех біледірінде. Вәзем диванчине бұрсалар жүште, иртне күнзіне азайлмедідін жіш. Калашмалды вара вәзен темін жүхлех тубынчы. Чанах, Интересле тапхырда бурнатпыр. Тере генерал юлашкин жен. Кашны иртне гуна шулдалк паданлаштарма булать. Шулдалге вара вырым әмірбе бірех. Эзак, шиже жыл хушинже лейтенантран полковник булдын. Патша саманынже шавна әметленме булдарны иха ялда журалны чыва Шук. Анжақ фашистсем бире октябрь революция сабаны анлы шулбаутма ұтма чырмандарасшын генерал сәдел хушне керзелар жеде, ылдын пенсне видер офицера кушран сыназа Хывна эбе мін бірге күнда келмет жіндерніне білместен бұліға. Вырым жула затма вғы читрі бұлі, шапла жұтлады бебе. Тәріс. Анжақ маршрутне ұлыштармалла бұлчы. Варшавына ғаяс вырынне Люблина васқамалла. Иранунда выртын эшлеген антифашистсен воеводство конференции ужылмалла. Эбирунда ұрықшынна яма хадірленетчі, анжақ вол кәкмен жерден черлезе үкрі. Вара сана яма жұтларымыр, әсі хирешмари, санын менле. мінлі. Манынында мен думалла, Малдан конференция бына делегацияне фронтрила рудыруба балаштармалла. Ундан херлі жар командование яны жирыва вулазабамалла. Совет Союзінже жүралзавы илні Польша шары херлі жарба бірле чеге урлығашса Коперник, Мицкевич, Шопен шыржывне фашистсен бұсмірін жән қыдармады дынадь. Анжақ хывыртыра хереге туғаз десен, поляксен хыйзен де алла ұсталармаламар да, фронтрада, тылра рада, пәрпеке хылатлын табынмалла. Делегациям шавна манчыр. Юре Калып. Конференция хышын немеш түткін джейн тарны совет шиннезіне бұқса ұйрым отряд тумалла. Көшіре сана армия Людова деген халықшарын иккіміш округінжі штабе бұлышса бірі. Ун урлах иксімір шығын ұдыды Чухладып, партизанла выржы хыдрах хыдырах ялгыштармалланде. Бұл шешмар. Сан отряду мінчі задачызем анлырах. Пире гитлер шары шивых вғытра мен дума хадырленне интереслендерет. Диверсизем дузайр термелі мари. Май келсен диверси думада бұлайт. Анчах теп задача разведка давасы. Люблин воеводстве немшәрін шивых рит тылі задымалла. Пирнюнда мӹнь булзайртнене тәплен пәлмелле. Сан отряду ыдарлы каласан пирен аллыри бинокль булмалла. Онланадып. Фронт хывырбада шивхарса шитсен, ытти партизан отряджесен херлі жарба пірлешмелле, е кондыр еннелле кайса, словакири партизан отряджесен шутне кемелле. Сан отрядун анышнелле чакса, кельце воеводствинчи халықшарын командование ебе шихынса ишлемелле вислы урлы ыштан кажасыне малданах палыртса хурзан аван. Эбирона яланах асрады датпыр. Самолет хадер, кажа хирі шула дугадыр. сэм шанчыклы, шулалайых пілеші. Люблин хулинчен шуржыры енче сарылса вырдаган парче фырманне темежі худ тагайза келіні. Парашют пазик ме манман булеха? Иртне нережеш шеші ғучен терчіш. Сәм вармана сікмелі пулны булсан да алуразем тіріс тегелеха. Пароль бе тірлі әнендері хожызем секретлық отделра. Орден де унда хулыштармалла. Мінле улыштармалла? Онланай мары полковник. Санвалли унда урых номерле орденсем хадірлесе хуны. Чын-чын номерле орденсем тұрых, ху бе кам иккенне пілме бұлдарашы. Ташман тылленче урых ятпа бұрын малыне хвах біледін. Кадровиксем сан валли хужамат тупны. Паэндан бушлаза эсе Владимир Александрович Турханов пулзадрадын. Ташман тылленчен тухичен хывын чын хужаматна нихшан да ан азын. Эсир хушмазыр нихшан да азынмып. сымақпаджы полковник. Касыран укшайльсе дух. Ундасан валли ылдынеде ютшыржызен валютыде оккупантсем галарны худ шада хадырлесе хуна. Выршыра кәтни шешмар, кәтменни де тубын галать. Тәрлі сылдавзіне була, парчев варманне мар, урых шәре анса юлмалла булсан, шавукша тенкебе хупәлнебе кузы курма булдарадын. Ондан генерал Польшырилар удырба тәплен паллаштарчы. Порны жауында вуд шине шакны хуранды бегех вересе траччанде. Тірлі классем, тірлі партизембе союсем, пір беде немішсем беде кережеші. Кашнын хыйн программи, хыйн платформи. Ташман тілінже вұртын совет шынныземшін Польшыри рабочизен бе выл ергелене краёва Рада Народова деген халық влажын организем шеш шанчыклы союзниксем булма булдарашы. Анчах Лондонри эмигрантла правительство ергелене Краевый шарреденче де рабочизембе хрещензем сахалмар. Реакционерзем везене вағытлыға гына улдаланы. сен везен кушне ушмалла. Гитлер генералізем поляксене поляксембе абыштарза ярасшын. Совет шиннезен. Везенеметне татмалла. Поляксен бір бірін беде, херлі шарба да аншабышчыр. Бірін тұшман пірре. Вұл фашизм. Шавна ялан асрадытмалла. Тезе бітерчі хыын сымахне бір суков. Эбір бір саматлыға да манмы бір. Тубатуны беге калари полковник. Кирлі хутсембе укша тенгене кайзейлні ғышын, Турханов генерал батне сывбулашма кече. Эбе қадыр, кайма юради, ыйтрывыл. Аэродромран тинчеш білдерчіш. Самолет шинче санзыр бұшне тада вишішін ларса бымалла. Візем вишіші де поляксем. Польша шарын штабе везене Люблинран контр енче шабшаган халық шарын бригадыне шығыну ергелеме ярать. Эбир візем мінлешінсе меккенне білмеспір. Шавынба хывынышта тада мен дума каймалыне білдірме керлі мар. Юре. Уйрылма вғыт шетнене туйса генерал-полковник жіне бір кана тімсілзе бұқры. Тілін мелле шуғышлын каларевыл. Шиде жул кайрақ әзі мана вилімрен шылдын. Эбі вара, тавдава свырынне сана хывна иккеміш худанде виліме каларса яратып. Үпкелішместіні Шәршін нишін велімек үшран бұғасы пызық деші. Хама ответлы задани запанышын сиречун жеререн тавдывадып. Сывы бұлыр Сергей Васильевич. Генерал Хейн тапсадухны күшіліне бұдарса тымары. Кәсейін жән шапшуры дудырғылар жеде, малдан пір күшіне, ұндан тепрене шылса депетірі. Каяс шулу тагыр бұлдыр. Ыдалаза ил жывыл шамрық юлдашне пызык онышлық сунадып сана сывы бұл. Мінешкел әдем, пыжылдатры генерал пәчен юлзан. Хыжын ырлықта ұйтмайш, числасады кәтмеш, ұшта хұжадын шавында дұқса гаять. Хай чәрі жүхнех памятник лартмалауын бекшінна. Эх, тепре курса пуляжы она. Азай иллюзем Аэровокзала немешсем хуларан тухсатарасумменн мины хурсай ишсе Ун вырыненче темір бетон кадыгізембе шемрік кирбечсем тада кандык ванжыгізем кубалан завырдашы. Пассажирзембе аэродрома ішлегенсем валли шлакоблокран лутра шүрт тузалартны. жива жыва сирбетсе бұрраган Пәчік Виллис унда жетсе жарынсанах шалдан оперативлы дежурный чупса тухры. Кая юлмарми? Итрі Турханов. Дежурный унын документчесене тәрслері де честь парса саламлары. Шыбақвығы трашитрыр, тері был. Самолет тада вижімін трансывлыша Поляксем сулағай енчі вірінсене ежінні. Эзір сылдым енеларма бұлдарадыр. Экипаж командирі сирегі дейд транспорт жіне парашютпа бұрақса хварма хатерлесе хуны ешіксембе михесем дезе тұлдарны. Кунда винтовкасембе пулеметсем, автоматсембе шымыл минометсем, патронсембе минысем, абат концентрат концентратсембе сухари давражы. Партизансембе халық шаре валли, тавшырза Турханов. Ундан сылдым енчі пужы вырына Сулахы енче агылчан пуставенчен шілетне семіз шинеллі жінзем ларашы. Пушесене вишші де конфедерат кызем тұғынны. Хызем хумханашы бұлмалла. керлі-керлі кирлі мар жерденех парашют шаккезіне түрледеші. Ага, тұхыныр. Парашют тыттарчы полковнига дежурный. Хадери, сывы бұлыр полковник юлдаш. Эзірде чибер гайыр. Поляксем енне пужебе сульчывыл тепре күрітчен. Экипаж командире самырдарақ подполковник, алга шартлаттар шартлаттарза хупреде кабина ұшне Кешех Кәшек шынажызіне каяларақ сарзахуны бек курынаган Дуглас бетон площадкадырық шымылын секелізе чупмадыдынчы. Поляксем кандыкран бахрыш. Турханов візіне сынамадыдынчы. пери вадам шулзене шитне хыдангарах шын, поручик пагонезем Те хыйжикленене палырда шынмар, те ытлаши каппай выл падак пек тюрлензеларны. Тепри шамрыклах самырланма пушланы патмар плютуновый погоне земшакны. Хыйне хый куда поручик пек мынашлын тытмадырыжать, анжақ хура итта субынбе жузанда шура даймын дезе ағалден галаман болежав, тұрышны ағалек саягаять. Вишімі жол неш пагунесембе. Турханва вунбилік вунулды жулхи яша жабек туйынчы. Сыне ытлады илемлі. Шинель видерех шаврага кагырызем палырзадын не курсан, тин полковник выл шамры кер булныне тавжырза илчі. Кун кашенне сулынна. Шуттенче сезінмезірек тексемленсе бұрадь. Ага хыжа юлны хулапа аэродром курнми пульчыш. Аялда хурав врыманцем, уйзем тірлі-тірлі тудыртады кізінчен шелезе туна удиял евер улачалаланса Урлы бирлі тызылаган шулзем, кумса хуны шип бір жізіне Дуглас пертапхер тапхыр пырдан тазалны вешсе бұрат. Ку Днепр. Шер жүмне шитне хевелін шыва херлі сон кертне. Шавынба выл сарзауғуны херлі ленті еврлі. Моторзем бір саслын керлленіпе сывлыш хумезем шиін тюлек кен ярын забыны кымыла жемшедет. Кужумне иртне кунсем, тахшан курны сонзем тұқсадырашы. Турханов сесмезре хыйн ажалықне, вереню шөлесене, херлі жарды малданхи удымсыне аза Телейлі жал хеунын севешивы херінче сарылзаларакан чаваш ялінче ирчче. Тірісірек қалазан, она чаваш ялі темеде жук. Иртне хвыл малдан тудар ауліпе, ундан ывырыс салыпе бірлешсе кайны. Шавна унда шуралса жінзем, виші чілхебе Турхановшында тударба вырыс чілхи ача жүхнех иккімішпе вишміш тыван чілхесен болзадыны. Виші чілхе пелегене тыват пилік чілхе бірінме шымылрақ деші. Шаванбай ден выл кайрақпа испанла, ундан немішле тада полякла калашмақын ұхры. Шәне влаш, халық влажы иккенне де Владимир Александрович ача жүлізін қынланма бұшланы. Пенде тағыр жер ширім біріміш жолда, адылдырыхенче ялзембе хуласенче, вышлых ашкынна чух, ына ытты нумай чываш ачизембе бірле мускаври ача шуртне илсе кайса, вилемрен шылса хварч. Ашы унын çав çул вышса велні. Советла шахерхенмен пулсан ебір пурде вышса комиссарсем Комиссарсем яла тыр бұл туртарса шеш шылынса юлдымыр. тенетче амыжы Володи келе таврынсан. Ача шүрдінже вулама, зада задачызем жутлама верентріш. Шавынба Володина ялдыш кулда тюрех вишімш клаза илчіш. Вара пышланса кайры шавлы вағыт. Ыста педагогсем хыйсен веренегенесем мінле жулба каясыне сизеші, ырғанаш барашы. Шкул директоре Турханова шар гайма каймасенчі. Эзе шевич ослы хыюлы да түзімлі Кирлі чух, чырсырланма шабышмада шабышма да Санын вырыну херлежар валли командирсем хатырлеген шкулда тері бұлын чух. Вады педагог міншін чаплагаланне пілес десен, шірімміш юлзенчі шкула заилес бұлать. Унчух ялда хальхибек хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис, еші вайзем шинчен илтменде. Ажапча чупма, тергішме юрадать. Ларадыра білмен ачасем пызык перемены вăхăтĕнче вăрçылла вылляччĕç. Тудара чисем чăваша чисене, вырсем пірре тутарсене, тепре чăвашсене çапă çăвачинетчĕç. Шапла кашни гуна херрх минут ттеркешетчĕç. Кешін классен чеверенне чух, Володя ахаль салтак пулса гына шабышны. Сакрымыш класа гушсан, ăна чывашсем шар пушлыхе туса хучăç. Шәп жул чывашсем тударсыне де, вырыссыне де шіндерме пушларыш. Хыш бір шкулда шапла вылама чарны. Турханов віренне шкулда платуман. Директор хушнебе учительзем вайран выгран булдыр тезе гына иншитрен Шәвін Шавынчух Володя тембек евір келсенде, юлдашысыне хавхаландарма білніне азырханадан де школ директоры. Кам білет, тені Тень цен хыжан да булзан, пызык жар бұшлығы булзадыры. Турханов пір хулари бронетанковый шкула вренмекеджі де тывады жулдан лейтенант булзадыжы. Хальхибеге хастывать был, пір леверензе духны юлдашысыне танковый бригадысыне яджыш. Она утлы жарвалли командирсем хадарлеген шкулды танк зводжын командирі болма дүргелчі. Шаванчух вăл Барсуковпа пірріміш хут тәл бульчче. Шел бүленде алла танк зводь пама пулдараймастып, тере шкул начальнике Турханов рапортней тлене хыщын. Пирен шкулда халлехе пір танк та жукха. Шене верен үшілі бұшланны теле вижі танк ярзабама бұлнычы, мінле пуле. Ара, унчень ман мен туза бурнас, Хумханма бұшлары шамрік офицер. Эш сірі хаварма бір, лыпландарчы камдив. Иртнернере ман адъютанда округ штабне кужарчыш. Келешедір бұлзан, вғытлыға ун не ішлеме бұлдарадыр. Турханов келешірі. Кернекліде сыбайлы шамрықшин Барсукова кымыла гайры. Унчух выл патша шарынчи поручикран мӹнле майба херле шарти комдив пулзатын ишинчен кенеке çырма шәгішре хутла аван білеген адъютант самаяқ бұлышма әнде. Сергей Васильевич Кашсерин Турханова хый кабинетне чінетчі де иртне бурны каласа жырдаратчы. Анчах Барсуковын кәнеки печетленсе тухаймары. Авторы айплы булман уншын сылдаве урых. Унда жырза кытарттың хышпыр бе сынарзыне Турханов әмірліхех астуза юлчы. Уйрмахына Поливанов комиссарын сценарий кымхалгайнчче. Пенде тăхырчр вунултымы шулда Шавшин фронтри салдаксем хушинче большевиксен агитаторе болны Выл салдаксем хушинче чынсымах сарны патша тарщисен кымылне кайма бұлдарайман. Вара квар чырелі агитатора персе суттуна. Приговора пурнышлама шавгун дежурный полна Барсуков поручика хушна. Сергей Васильевич ончух немле партереде тыман. Политика идевезем бірге жоқшылаза да пужа ытлах шымірмен. Эбе тыван жыржывын салдаге. Салдагын мен думаллыне устав рагдартна. Эбе устав хушнын жен иртместіп, урхмана нимде немде керлімар. волунчух. Большевиксен агитаторебе онзыртран тіл бұлны, унын күшне ушма бушланы Персе вілермей илсе кайна чух, Поливанов шулдаршыбех революционерсем меншен тәнче варшыне хиріш бұлны шинчен онландар Барсуков немеш лазутчигізіне унчен піррежеш мар кургаланычы. Візем Алла Алексей шылны шинчен гына жуғышлаганчы. Поливанов апла Вăл хăйшăн мар, халық шындырышны баллы. Суд, янышман жи, икленме бұшланы бір Шпион вилес умын халыхай иреге каларасы шинчен калашса бұрас шука, Хыне иреге яма тархасламалла. Йыныш приговора бурнышланы преступление дуныбе прех, Вырыс юнне немішсем де пайдах юхтарашы. Хамырында булин, солдавзырақ юхтарас мар. Шак шуғышпа Барсуков Поливанов аллысене салтында тарса хыдылма хушны. Тебір шулне вәсем питердетел бұлны. Унчух Барсуков тәнжері ларудыру біргі урыхла жуғышлама дыдынны. Шавынба Поливанов чынзен унба бірле зимний дворецза штурмлаган ретне пырсадыны. Вара Варавесем октябрь революция вәхітінче де, граждан варшинче де пірле Барсуков батальон, полк, дивизия командире, Поливанов яланах унын комиссаре пулса шабышны. Весем Кальчак шарне, Анинков бандызене, Туркистанри басмачсене шемірне. Командирба комиссар яланах кілштерзе шлене. Камбалет, білет, шаршынны зен шаби уйырса яман булзан, тен візем халеде пірле хішлемелетчі бұлі. Анчах, басмач сенешін жіндерні хышын, Поливанова мускава вірінме яны. Барсуков кавалерий шкулин начальнигі булса юлна. Унданба вуниге жул тлара хиртне. Пірде Сергей Васильевича кітмен жерден термене дытса Унчух Турханов танк зводжен командиры пулса ишленече. Юратны командира әрәслене шинчен білсен выл каныша жуғатны. Камдив айплы тенебе выл кына мар, ытты командирзем де келішмен. Варавізем пуры бірле ларса шыру жырны. Патша саманынче персе прахмалла суттуны большевика иреге яны. Граждан варшинче революци тышманесембе юн тықса шабышны шын халық тышмане булма бұлдараймаш. Барсуков камдив Шанчыклы большевик. Эбирана тебір худ херлі жара тавырса пама ыдатпыр. командирсен ширвенче. Турханов шак ширва особый отдела илсе Эзір он зыртран уйх шинжен тадылза анман бүлішке. Тұрхлаза ұйтналы кыра дыраган дежурный Турханов мінешпе бұныне Шинсем кунда хайсен ерегебе келмешші. Керлі бұлзан әбір візіне хамыр тұтса келетпір. Езір вара табыш керешін вәділенсе жүреген айван кайықпа бірек. Халық тұшманне хүделесе шар күрас келмеш бұлзан, келе таврынырда шәк шырва кымағына бірақса сайжындар заярыр. тезе мар, херхензе қаладып. Шүк дежурны юлдаш. Барсуков халық мар ына иреге кылармасыр эберлы планма пулдараймаспыр. Шаванба пирен ширва хывыр пушлыха пама ыйдадып. Йываш сазыпа анчах тадыклын каланы Турханов. Сүйренейрік. Вишшіміш бүлімре кітселар репин, тені дежурный. Ундан пыжаллы залдыға чынны де, лейтенанда ұшта кітселар малыне кайса тартма хушны. Вишшіміш бүлімдені терме камери евірлі болны мен жүрешіне темір режет кебе Шалда вырындан тапранман седелбе тенгелзір зірбушне урық немде жүк. Везене де бұлін черни жетерлі чернилдықса вараласа бдерне. Турханова шак пүлімрен кылармазыр теми жетсеге тұтса ұсырарыш. Лампа жұтсан дейін она оперативник патне елзе бөджіш. Шамрык лейтенанда ывыл автобиография жырдаржыде допростума мабушлары Мен гына ытмары жывыл. Барсу кофа кам хушнебе каларма кыларма шуттытны жинчен де Ширу жіне ал бусны командирсем мінле жінзем иккенне де шкулінчі Кавалериш кулинчи коммунистсембе сомальцем политикалла политикылла сисемлехе шухатны беде интересленчче. Турханов шекленсе тымары, хый мен шухышланыне бек каласа пачы. Пиде тере юлаш кинчен оперативник. Эзир ют ютмар. Шабақта оскіртмелік термене хупмале кет пулмалла. Міншін, тарықса Сакайры Турханов, ебінімле преступленінде туманшке. Халық тышманне хүделеме таны преступлені марии. Барсуков камдив халықтышмане мар. Выл сирінбе пирін еші коммунистах. Керев зіршін элекне була шеш. Она айплама бушланы. Херсе бе, візем бүліме тебіршін кірзедің не дезесмен мінле барсуков шинчен калашадыресір шамрыкшин. Лыпкын ыйтрывыл. Шакса сайлцень оперативник хертне демірбе пежертне бегех чалт сікседачы. Простите, товарищ комиссар госбезопасности второго ранга, мыгырдатрывыл. Санран ыйтмашы, пүлчана шын. Барсуков камдив, кавалерий шкулин начальнике, она вичемгун арестлене. Сергей Васильевич ятлы вол. Шавы, әбір командирзем ына хамыра шанны бекех шанатпыр, тарғашын иреге ярға перін начальнике, тілмірчі Турханов. Шанжыға тевішлі болсан шана аспылад, әбір тірісілі бір, Барсуков әжі күндай. Ағывыл, шүхе бапқы тұпсабачы оперативник. арыр керлі болсан дечін деріп де комиссар ширіппен ұтса пүлімрен тұқса кәйрі. Камбулчыку, ұлшынны сасыба ұйтры Турханов. Эсі сұқырмар бұлшке, авы ұнын портречі жағын затырат. Стена жіне оперативник. Херлі рамы жешін, сынне маларақ көрні бұлзан, Турханов пір минут кайра хый камба калашныне негамран итмазырақ Портрет Айне комиссар госбезопасности второго ранга Савва Леонидович Поливанов тесе Барсуков Вилемрен хыдарны жинақ шигу, хыйынчен хый ыйтры Загайны Турханов. Шавақ пулі. Ячыде ашы, ячыбе хужама жиде уннах. Апла булзан выл комдива иреге каларадех. Шак вахытра ана комиссар патне чынчыш. Ларыр лейтенант юлдаш, ошынгаларе пушлых. Апла Сергей Васильевичі рейккен. Вуны жыл кайрақ вол сарым сарымсыр вілзе кайнышын жән пәлдернәтчі. Эбі тәплін тіріслемезірек әненне. адха мұскавран вғы тұра келдім. сырын сирін бада урық начальник пыны бүлітчі. Халына ерге ярадыры. Хавхаланца юкре лейтенант. Тебір жүрсеге трен она күнда илсе келмелі. Вара келе пәрірле таврынма бұлдарадыр. Поливанов Барсуковын пурныше шинчен тәплендірі хытса білмеді дінчі. Турханов немде бұтарсады мары. Камдив аса үлісен кенегіне кыларма қадірленнетчі. Унда был граждан варшинче пірле шабышны Поливанов комиссар шинченде нумай ширны. Шав комиссар Мария сир. Пулма дарать тере Поливанов. Ман чинчен мен чывыл. Турханов каласа забачы. ширна шырны. Шар сучы персе брахмалла дуны хышын Барсуков ириге яман болсан, эбе тахшынах шырайынче шырсе выртмаллатчы. Халя ына мана персе десе айпламадыдынны. Ага мен шырны заявленере. Шак сымақсембе Поливанов папка жінжен темле хут листы турцаг де, аварынжен пушлаза темеше ерке саспа Иртне вырзарникун аттемана курма килчче. Эбир унба клубра аттымыр. Пирін батран школ начальнике утса иртрі. Ына курсан атте куш-пушне чар сахпарахры. куда та кам Барсуков Мари. Пирін начальник термебе. Начальник Марвыл, палач, тереде атте Барсуковын историне каласа бачы. Манатке патша жарынче ротты писыре булса ішлене. Пенде тағыр жер бұныл тымыш жолда выл службыра тыны болқра большевиксен агитаторне тытса берзе бірақмалла дуна. Суд приговорне бурнышлама, атте службыра тыны ротты командирне Барсуков поручига хушны болны. Вылына ял хыжынчи жырмана илзе бұрса, хы алыбех берзе Кайран ман аттене чинчен каласа рапорт шырдарны. Эбе вилнне большевигін ятне ыйтрым, анчахатте унчинчен манны. Халі палач кавалерий шкулін начальнике булза бұрнать. Пірін халық тұшманне бұғынса задрас келмеш, она хамыр патран хывыртрақ илсе каймайдат бір. Термерен тухсан Барсуков кавалерий шкулне таврын маре. Она генеральный штаба ішлеме күшарчыш. Кешех Турханова хыйне де Мускава Вара Сергей небе, ына ют кыларса саячыш. Вăл ике чула яхын Испанири республикан цен çарренче флангистсембе çапышрре. Унда вăл танксен ротын командиринче батальон командирі, кайрахпа бригада командирі пулсатачы. Хыне шансабаны шар паэзене остайырцы бынышын, тада паттырын шабышнышын, на вижу орден – Тада Совет Союзен героя ятне бачы. Хоруже вежев. Самолет тюлекен ярын забырать, хевелянны, тәттімде бұлза защитне анчақ шандалық бір леберге шылдырзем көрінмашы. Турханов паляксем жінжен шуғышла бұшлары. Нумай вақыт ютра бұрынны хышын, візем тыван шыршывне даврынашы. Польша шәрін командывыне шәк вишешінна тышман тілінче юн тықса шабышаган патпольчиксем патне шихуну ергелеме шанса яны. Радисцем шихуну ішне білеген үтті ұстазем ұнтапиді кирленді. Анчах турханыфа аршинесем темшін кымыла каймарыш. Пуша терлі шуғышсем бұрса кереші. Түрі кымылба шула дұқны жевесем. Ирхан поручик малдан хебеге бір хускалма сырхытсаларад. Плютуновыйжын хэнь хырымнечих садулдарасынчен пахи, шершинже урых нимте шуктен, вешемсірех кавлезе бырать. Салтакла думланны хер шеш, хыдын хумханать пулмалла. Пірре офицер жүмне бұрзаларать, тепре офицер батне кушать. Темскер ыйдашын выл, тень эдем засыгына илдес келет Аршинсем ун ненне шаврын Юлашкинчен чемзерларни пӹтӹмбех аптыратса шидерчі булмалла. Вăл конфедерат кине хывреде пюрне вешне лартса Пане Дубевский сазарды кышкырза Плютуновый. Плютоновый. Пане поручик, хыйне хый тюрлетрре вăл самантран. Пăхырха Ева мӹнь хытланны! Ха! <laughs> телленнче офицер. Ара санын ылдын шевидүземышта Тіткіналек нехірзіне швапсем шүшрен жақса азапландар ашы дейді. Шаунбай ебе шеведе кастардым. Вданныбе конфедерат кине хывырттығынса хуравлары хер. Хытлада Иванчкезі Ева. Швапсемізем сан еші комсомол кызыне урық дендеді деді цажагашы. Саспақ қолзаяжы Плютуновый. Оштан, сехірлензе үкрехер. Мыйран! Еураран, хурса хуче паручик, кудын турца çакаççы а аяла кывайт хурса ăжалаççы. Ебада сурня аршинсем хыне небе йилденне сиснипе кымылсыр пулнахер нумайчен немчен месер пушне усса бычы. Ундан кетмен шырден Турханов шумне бурзаларчы. Эбе фашистсене чырын парынмастып, шылны шүккене білзене перін вилетеп, езір мінлі жұтладыр, шыпын ыйтыр «Простите, я по-польски не понимаю. Юриех пельмеш пульчи полковник». Ева хыйын самахизне вырсла гужарчы. Ибир немешсене хамра дыткана илме памы бір. Хыйзене вғытра вілерзе бұры бар. Вырыслах хуравлар Турханов. Шак самахсем ева пиде келешшіш болмалла. волтюрех тюрех юкре. Ақтым бұл шамгене ал тубанебе шатлаттарзақ шапрывыл. Шавна да білмен. Швап сене пирін чынаға хамырын шіндермеллешке. Кашарыр, сирінбе палашма юради. Тарғашын? Мана Ева Болеславская десечінеші, эбі радистка. Мана Владимир десечінме бұлдарадыр. Сирінде пирінбе бір лексік меллей. Шук, манын малылавеш мелле. Шэль. Ташман тылне йышлын сикме шанчыкларақчы, асын сывлары хер. Ундан калашыва улыштарас тер булмалла. Эсір білместері, күнда міншін шуды жұтмашы, ебі мін бақ тетімрін хырадып. Фронт линии патнешіп харатпыр. Шуды шутсан тышман зенитчігізем переберсе андарма бұлдарашы. А, ебі жынақ пиде айван иккен, бұғырға бұғыр, куда да Турханов кандакран пăхрĕ. Аялда унда да кунда шишем евер çутăсем хыба хыпа тухаççĕ те сӱнеççĕ. Темиçе çерте пушар ялкышать. Сасардык самолет патнелле херрле хемсем серпеннсе хварма Фронт линие. Тубысенчен переше, снарядсембе минесем çуралаççĕ. Пиреде азырханы булмалла, фашистсем шулдра калибрлы пулеметран чундараççĕ. Персе сан хыды сехерленнипе полковнике хуран ярсады трахер. Анхум ханыр, выржы хирі урлы чеберек вешсек ашрымыр. Ава тискер шудысем саман церен хыша юлса бұрашы. Турра жігір, шымылнақ сывласа яжы евы. Ундан Плютоновый үшімне күш саларчы. Паны глоба фронт линии урлы вешсек ашныне азырғарыри. Азырхамазыр, пиде елемле фейерверк тузагдарды швапсем. Шамкашине сил дардап садухры. Паны поручик, эзірдеші клендері шыплан ева. Йылықтарса жидердің. Хывындан итмазырақ ұғырық пір сымақта анжын. Салдак ведесі. Аслы зембехвна ху епледі дадын. Устав шинжен пачақ манны. Хер аршинзенжен урылзалар жіде, кымылы небе нумайлыға шыпланчы. Кабинаран экипаж командирі тухры. Ленер, поляксене команда бачывал. Тебір вуны ментран эзір юлмалы вырына жидетпір пурди хускалма чеш. Аршинсем шаврага дискла автоматчысене мыйран чакрыш. Ева пәчік вальтыра, кобыра жын жәнкіларса, аварланы не тәріслері. Партизанзем валли ядырлаза дуны телефона параджы еврлі, пәчік радиостанция сылдым хулбыши урлы жакры. Ундан вишы жде парашуда турца ушмалды унгран шықны вырым шпагадын вешне стена жүмінжі шегілрен шаклатрыш. Малдан эсі сегетін. офицер енне пуш сәлтрі паручик, Ундан Ева, хамебе сирін хышын сегетіп. Шериан сан, кывайт чунны жерде бұғыны бір. Онландыры? Онландымыр. Самолет сулаға енне дайылса пыз күнгізем думадыдынчы. Альтиметр еппи, вишепин дезе ширна тілден, пелікшір паллы тіліне жетсе чарынсан, кабинран штурман тухры подполковник юлдаш аялда кывайт чунны курынмаш тере вăл пирекі дегенсем вуд грей мен булмалла лыпландарчы командир эбир кыштах вешкелесе шүрі бірде кунда тепре килсе бұғыбыр турханов кандыкран бұхре, аялда пыч теттім еп чиксен де куч курмаш хамрышта жетіне штурмын епле чухлатши ирексірех шүжінзе илчі вăл прожектор жудызем ярымланса тухса піледе башлама бұшларыш. Кешек сылдым кандыкран, куша шардарса яраган хыватлы шуды бұрса кече. Тебір самантыран, икіміш прожектор самолуда сулаға енчен бұрса дытры. Тавраллах станетсем шурылмада Пилот хырушы вырындан пырынса ирдес әметпе самолуда енжен енне шавыргалары. Анчах унран немені уссыйды бұлмары. Бір снаряд сылдым енчи моттора вуд тиверді. Хвартрах сигер, бачы экипаж командирі. Бензабак хыпсадухсан самолет сывлышрах сирбінзе кайма бұлдарать. Турханов юлдаш, эзерте сигер, сывы булар. Тәттім каш. Сиве сывлыш петрен бұрса жабынчы. Хылхара шел шықырат. Хынықны елаба сылдымалыри унгран турцанах шөлілі ғыткынны парашют ұжылчы. Турханов чучу ярнаган ажабек тюрлензе ларса аялла пăхрре. Таштайын жетре шыжи күші евер тіксім шуда аран-аран курынать. Поляксене кәтне партизанцем кывай чыртыш пулмалла. шешсе иртті бұшра. Полковникын шав хавшак шуды живых не анас келнетчі. Анчах ывайлы жил айкалла каят. Вуды шунны шерешдес дес пулсан, шиле тавчырса илчі вұл. Ағы турацем шаптармады дінчіш, дебір замантран ура шәре берінчі. Чималдан парашутта сүндермелі, Турхановта шаплақ туры. парашут шаккезіне хывасы самантлық әш. Кутлық ремен сембе паявзен түткін жән хыдылзанах, полковник таврары сазыне денгерсейділері. Шөлле чырышсем шәвір таррызене ава-ава хыды қашылашы. Шивыхрах шыв шыңғырдатса юхать. Урық немле сазылда үлтінмейш. Парашуда пуштарна чух шеремтыры хут лекре. Юр ирілсе пәтнемен. Шумыр жуман болсан, шер часақ типмелле. Анчақ шандалге шанчықсыр, шүлден сайра думлам сәмік келеші. Ұшта хынчен хый ыйтрре Владимир Александрович. Перлевеш сегилнне бăляксене шырас маржы. Чынахта, аршинсем кымыла каймар ішінде. кына немешсем кудын шак савлере себе хратса бұны візем, ыры шухышлы жінзем марри те калама пултарать. Херяпла мар. тень унран да хамрыш та анзадын не ыйтса Шак шухышпа Турханов шиле хирі жутма бұшлан чешеш, кәтмен жерден темле шуды казикре. Тахшанах чавны булмаллана, тәбеде хәрриземде шеремленне. Тавралла хыбашланы хышын кушыдық мар, тарын траншей булны балырчы. Ун тебебе утса бұрсан-бұрсан, малла тосналы зем хыма жумне бұрса дегенчеш. Кушер бүрт алғы бүлчімен. Ына нумайранба никам да ұшса хупман аяла тыпра баланны. Мина тавражын азырханса полковник шавдыпрана шаралыба васкамазыр чавза сирджеде алыга хулен ұшса хунар Шалда Шалдасы дел, виші пуган, темір кымагаба вырын хадырызіне пуштармазыр хварна кровать пур. Сәделшіне хачат сарны. Ку гебельскларзатона кларзатона фелькишер Биобахтыр ятлы хажадын пендеді ғыржыр хәріқпірміш жолхи июнін ширімміш числінче духны номері бүлчі. Стена шумінче тузанба виденне Гитлер портрете жағын Кунда неміш шәрі Совет Союзне табынас умын чарын заданы бұлмалла. Тавшыр заилчі Владимир Александрович. Анчах унданба нумай дертнешке, міншін партизансем узы хашак шак Шивахран немле партизан отряджде шукран марши. Партизан отряджет әліне пулны Барсуков паны задание пурнышлама пулетчі. Туссем булышмазыр Люблина вғытра жетме май келес шукки каламазрақ паллы. Евір шуғышпа Тухре Турханов шәрбүр Ун кымылне пузырын тарас тенебекех шумыр чашлаттарма малалла мен два сибирки кыштах икеленсе тана хышын, выл пушне чикраде шеремленне кебе шулба шиле хире шутры. Торханов ача чухнех варманда нумай шүрене. Шара кайнрамба вара варманда уйхе уйхе беде перрешеш мар бұрынны. Шаынба сэм варманда кирлешере кайма шул дубасы уншын евір жехмар. Халде шаплақ пульче. Малдан выл шоршине шыршыне туйры, ондан инжетре тілгішеген вуд шудыйте көрінчі. Кужак пек персасы сасы кылармасыр епшынса бұрсаты жывыл, кват чунны шерти евіштіме хышне. Шыраны жінзем кунда шитнемен. Поручик Паплютуновый темле ачана аллысенчен ярсадытны да херсех повырдашы. Партизанзем буригунда, ыйдать Дубовский. Щук, Билтарай вырманенче санация отряд жыдара теніне илтне, партизанзем шинжен пірсымақта илтмейн. Әнен местер бұлзан яла бұрза ыйдыр, кәшвеш ерзе ярас пек каладача. вырман. Янов вырмане, эбір күнда выртмана жүретпір, әнен мәстер бұлзан ыттызен жәйн ыйдыр. Әсі хош ялдан, юлда жузем ма васказат арчыш. сире лажавыр рибуль Епсана вырымынне ардып, ажа ғылғине тұтса педерче Плютуновый. Тұқта, чарчы паручик. Раков конске яле іштіне біледіне? Пілмезір, ебір онда кашны вырзанны гунах, костела жүретпір, әнен местер булзан, ксен здран пырзағыдыр. Швапсем хош ялдадырашы. Візем хуларадырашы, яла Сыт шымарда пуштарма жеш туғашы. Әнер бірін ялдан вижі лав пуштарса ғайрыш. Эмиле аппа шымарда тупса де немішсем унын пірден бір чахине дытса ғайрыш. Әнен местер булзан, сол тысран бұрза ыйдыр. Вылмен ятлы. Бірін сол тыза масляк пан дезечнеші. Раков конске ялінче, хожинский пан. Херлі соғаллыскері? Кыжал был сухалне хырма бұшлары, шүжі вара тилі дегібеге херлі, әнен местер бұлзан хывыр бұрза көрір. Каях, тазал күшран, вәшімзірек кайса курда бұрза пық, еріндерзе шидердін, вештер, ачана кутранта Дзен Дзенкуе, паны паручик, бардзо дзенкуе, терде хібірдені ажалла жа утланса күш хупса илічен бек Турханов йывыш тәми ғыжінчен шуды үкне шәре а А, тәлінчі Дубовский. Эсирі тек ұндашке. Вуд тивне самолет шинчен сіксе улмалекрі. Варманба бұны чух шуды күрдім та келсе Чырмандар марми? Мен чырмаве бұлдыр. Эшех тумас бірға. хамырышта жіцелек негіна ұйтса Ышта бұрса вара. Янов ырманне. юлдашсем бере кундан вăдыр çухрымра ккытсе тыраççы. Темле çитмеллен те. Чăнахта, чухрымри ялда ялта вăршиччен пөрр паллакан çын учительре пурннчче. Шавын батне кайса марши качасмар шитетппер. Чынни шанчыклыйи. Кам блеть вӹсене. Унчух шанчыклы бек туйыннчче тень халь улжынны пуле. Эсир пиренбе бұрадыры? Палламан шынна чырмандарасы урых çрте хӱтлк шырамалегет пулі, Шоссе çине та пір-бір хулана ларса кайма Пропуск сыры темле çав, швап сен ме Пропуске пурха тезе полковник пеме хадірбек тузадытна автомат жіне кыдатты. Шанчықлы пропуск. Шоссе жүлі хыш енжіне шеш білмелі. Кундан инчех мар. Вырмандан тухсан иге шухрама яғын шешутмалла. Выржы чен юлдашпа пірре шешмар велосипедпа чуптарса жүренетчі. Полковникын херіш тагайзагын не ыйтса білес келнетчі. Шыбақшак самантра вырмандан шин әрлеш не Куда та кам ыйтрывыл. Кам бұлдыр, ева. Парашютпа секме вереничінех тышман тылне васканы. Патриотизм, патырлық вичне пілмен романтика ырдумаща Арана мен булны. Тигіз шершіне ана сұрынне, хужик ебіштіріне шакланныда, кубарчине шойыр сабыдеріне. Пыр атха, суранне шықмалық бинт тубынчы. Онзырын юн не чарай мазыр вилмеллетчі. Халі юнне чардымыр. Малашне мен думалыне пілмеспір. Те шагында хвармалла, те ал вәшінші клезе каймалла, тарықса шіре сурчы паручик. Она етсақ кайма ебі марға, мығырдатыр Плютоновый. Удаймаш пулзан юлдыр, ялашы шитсен лавдытса ярыбыр. Паны паручик тарғашын пырақсан ғыварыр, имшер сазыба тілмір жіхер. Ебі вырмана пічен юлма жіклене деп. Ана жашланза верт, конда уба кашкыршук, нигам да шиме. Ирчен тюсе вырт, ебір яны жінзем келзе илзе гаеш. Тұқтырға. Пирінен ахалек полковник. Мінлі майба, сізін меллех тұрқылаза ұйтырып бұды офицер. Пәрін күндай ұмалда, үттізен шивіхри ялдан лавдыца келмелі. Әзір э, юлыр еппен, эбер лавдыца келебір. Турхановын ұнавыр садығас келчі, анжақ выл қой вұғытра дұтса жарчы. Пани Болеславская хирішмар болзан юлма бұлдарадып. Эбі хирішмар, үлдінчі херзасы. Пани Глоба, Рация ешеклерде кайы бар, хавхаланса юкры поручик. Ирчен лав ярат пырах, кәтсех тұрыр. Рация хамыр илсе бұры бар. Выл сире шулшинче чырмандырма бұлдарадь, лыпкан галары полковник. Плютоновый уншіне ебіртпықса елчі анчах Турханов алынчі автомата курсан раци батне пішкенме хаяймаре. Юре, келішме васкары поручик. Лавны глоба хы илсе келі. Эзер кындырлаччен кітсе бұғыр. Никамды келменні, эбір швапсен алыне лекнене білдері. Сывы бұлыр, паны полковник. Тепрегуриччен. Поляксем утма бұшлазынақ Турханов вада евіш вулдих бұдан зададжы. Шаки кешін радиостанция ун алыне шымылнақ барзақ варас шук пектуэн жана. Чынақта, пәр алы удым дұғайзан візем иккіжде кайылла жаврын забықрыш. Анчах аран-аран тілгіжеген кывайт панинче негамда күрін манран, мыйран хывса алладытна автоматчысыне тебір хутшакрыште шыппын калашса малалла утрыш. Эшін манны кымыла хүшәт. Владимир Александрович ата палламан варманта тұрсайылма пиде кечем пульче. Шитменіне севеш умыр вайланзақ бұрать. Ним тума білмезір, алышымне шихны сехеджі жіне бұхры хăйтелллен теттемре çутаткан стрелккысем кешех çуршр çитесе кытартаççы. Ирчен Люблина жидесі бұлмар ĕнде. Оккупантсем паны пропусксыр шоссе çулешине тухса пәрбір автомобиле чарса традасы, ишме пілмен тарын шыва етнебе бірек. Вырынды антифашистсембе шығын мазыр, халық шәрін штабне шыраса тупма май келес шук. Мен дывас. Камран бұл жуйдас, Кутаранчен аслы начальниксем паны заданисене нихшанда пурнышламазыр хварманчы. Хальхинче кэтмен шерден сиксе духны йывырлық семех шендерешши. Чынақта, тевет келле хытланма шикленмесен кәжірех пір-бір жынна жыраса тупса, сем жинжен ыйтсабықма бүлетші. Анжақ аман аманна хере кайма Дубовскебе глобы келсе бұлжаса кәтіні ұсысыр пулі. Хам болышмазан выл шағындақ азапланза вілме бұлдарад. Кувара она эбе хам вілернебе пірех. Апла булсан манын хамжын шешмар, уншында тышман алдыне легесрен сықланмалла. Ак тамаша. Семкаш палламан вырмана парашютпа юл юлмалла бұлны житмері, халі дада хүдевзір хере бұхаган бұлзады малла, шуғышлары полковник. Выл аманны хербатне утса Ева Ева шинель біргенсе вырдать. Тәтемре унын анчах хуллен ахлатнын ченех выл епле азапланныне сесме бұлад. Полковник унымне не кукленчі. Итлерха Ева – Кунда юлзан ирчене бир иксімірде шынса хыдатпыр. Курадыны сев шумыр епле чашлаттарать. Эсир ялагая стедери, имшер сасыба үйтрехер. Хүтлех вармандах бұр, утма бұлдарадыри. Темле жав, инче каймаллай. Тывады километра яхын. Манраны унчул утса булас шук. Эсир кайрыппен. Эбе лав келесе кундах кетсе вырдам. Эбі хамшын мар, сиріншін тұрышатып. Мана сыран бальто ведір шумыр ислетмеш. Тада шул херінже выртмада хырушы, ирден шүренсе мазырғама бұлдарашы. Урашыне тыма пулышы деппин, утса бұхам, шинеляйынчен пушнек ларза каларе ева. Турханов шебішін шеклесе урашыне тұратры. Анчах выл вуны дваймары, тагам шурымран текнебегех шере үкре. Ним думада шук, хере алыве шіншіклесе каймалла пульчче. Кана утса полковник тебір сеге хый парашютпан ансадыны шерти блиндажа илсе бычы. Ундан чырышлысы хушса кірсе вырын сарсапачы. Кешех тимір кымагара вуд хемленсе шунмады тынчы. Шәрбүртри сывлыш ұжынны жемін типсе ужылса бычы. Ева сесмесірек тәлірсе да Анчах вăл кучесене сыррыкаласа учрре те, алыкран хывыр тутса тухса тттттеммре чухальчче. Ева кунчуле. Ева Варшавара çуралса үстне. Унда гимназирен вренсе тухса университета ккене. Телелчче вулунчух. Малашлыхе чулахи уяр кунбекех бекех çудычче. Ама паллы художник, аша архитектор пулнна. Болеславскизем туны үгерчіксембе шүрт ер проектчісіне чаплы выставкызембе хажар журналзенче курма булатчы. Мен гына шүкчі жывезен. Аристократсем бұрынаган урамрай илемлі кермен. Хула тулажынче шырық вғытра ұжылза бұрынмалы датчы бұрчы. Пұр дехізеплечі жывезене. Хыземде ятлы жынцен шутне әмірліхе керзе юлдымыр бөлдесе шутланычы. Бенде тұғыр вадырды хырма қырмаш жыл сентябрь ұйхен жынче, жінче, үтті біліксен небегех Болеславский зенде лыпқы бұрнышы пәттірі. Шавгун Гитлер шәрі чеге урлы кашса, Польшы халықне урны едбек туламадыдынчы. Улбут хужасем, санация министрі зембе зем, революциялі рабочі зембе зене хиріш шабышна чух шеш паттыр болна. Лай хеш пожалла Фашистсене курсан ылдын кемелесембе ытты хаклы йышши пурлыхесене чамадансене ших садулдарны да баришпа Лондона тухсадарны. Правительствозыр генералитет сыр шар онышлы шабышма булдарас шукки каламазрах паллы. Польша шарыде тыван уйхерсене хы юнебе херетсе хывырт чакмадыдынчы. Республика пәттірі Кунда юлны вилімбе бірех, терде Болеславский армебехерне игі уйық кайрах кына туянны вершене мерседес шіне ларца румыни чекияне ледуқ Шав тискер кунсем әміреде маныш бұлас шук. Пәдем халық шула дұхныбек туйнатчы. Шоссе дырых автомобильзем, лажа выгыр күлне лавзем, шураншынзем пене пені бекі жылдедеші. Пуринде контыртада хевелдуғы шенне васқымалла. Пурде тискер фашистсенчен тарса хыдаласшын. Анчах немешсем де алу ұссалармашы. Вәші ризер колоннысем жіне, станицызембе престінзем жіне, анлышыусем урлы хывны кіберсем жіне вәшімсір бомба пыра бұрадығашы Шаванба шоу херіне шунық автомобильсем, урапасем, лашавиллисем выртса юлашы. Ялсем, хуласем, жол станциясем, баршысембе пуйсем хура дедім езырланса жунашы. Пәдем сывлыша әнек шыршы дулна. Ташта да вот шулым, ташта да вейлім. Чипызы кенгек, перемышыл хули батне житсен сіксе Сан шыве урлыхывны кіберумне автомобиль сэмбе лавзем шуцар май капланнычы. Малалла каймада, кайлла тухмада майшук. Сазардық полицем хушинчен хура хересле юнкерсем вешсе духрыште аялла чыма-чыма бомбызем бірақмадыдынчыш. Шитрі вара ахыр самана. Турра әненегенсем шуғышлаза тискер тискер тамықта баданлаштарсан ачавы ебек кына дуынмалла. Хаватлымы тұрзем мәгірні, сирена зембе бомба стабилизаторы зем үлені, сәхірлен нехерарым зем шариде шари жуғырны, лаша зем тискеррін кежінні, ажа жапна чухне хибек, трет сәгірслетні тада ытти пиндерлі сазы, пірлі худышса гайса, чарынма білмезір керлезі дачы. Шуыр яғын ашқынчыш юн керсем бомбисем бәтсен шәржімне лыпчын завыртны халыға тубызымбе пулеметсінчен шундарчыш. Юлашкинчен хыйзем мен дуныне э курас тенебек аялара ханса тепре шаврынжыште хевеляныш енелевешсе сәгайрыш. Самолетсем горынзанах Болеславский автомобиль ожынчен тухса темле шыдыка керсе выртнычы. Тавралық шыпланзан, выл шыдыкран тухрыде, чарса Қабыр Мерседес ларза юлны вырында, Шүрт негізі ғымачавны катлаван еверлі пызық шыдық кына көрнатмен. Автомобильбе унышне ларза юлны армен ерде юлман. Малалла евыба ашы шурана хутрыш. Пәр самантрақ пұрлықсыр, ұқша юратны мұжырызыр тұрза юлныне түзеймезір, Болеславский чирлезі үкірі. Унчу хыйбе піррле хер булман булзан кам билейт она тем кедетчі. Ева ашыне санитарный бұйс шіне вырнаштар жде, жар иреге Львов хулыне тебір әрнере нелсе жидерчі. Евсен кележі унчен Совет Союзе шинчен ыррыне немех тейлтменчі. Ширімміш вăдырмыш жолзенче, паляксене пирренн пурнно шинчен чын сымах каламан. Буржуалла пропагандистсем хашат журнал урлада, радио бада элекшеш сарны. Шаванба херлі ялава курсанах Болеславский хыйне пырлы шебере шынтса білерме десе Анчах советчиннизем чирлі архитектора чималдан пірбус тюлеттермезір больницына тарзасы ватрыш, ундан хула советчишумінчи строительства архитектура управление жейлджіш, хваттер бачыш. Хереша вғытрах университета варенмегечі, варавызем шын шыны бурныш Архитектор нихшан әметленме хыйман пызык шурт проектчесем думатыдынчы. Хере вырыс чілхебе литературине тада Варшавари университетра врен мен наук зене врен ме бушларе. Творчество лэш эдеме ялнах телейлі давать. Болеславский земде хызине шавваха требек телейлі туйманчы, анчах мая пымаре. Пинде жер херах пәріміш жолда, неміш фашист чызем Совет Союшне табынсан, вәзейн тада хевел дұғышнелі дұқса қаймалла Кергунне архитектор ба хере Урал тавезем хушинче бұдансалараган пәчік хулана житсі чарынчыш. Конда аслы шкул тавражы булман бирки евін малла веренесі пәттірі. илемле кермензем тавасырыне фронт шивхарзабыны жерден тезекилні завод валли цехсем тударны жерде ешлеме бұшлары. Пурныш шымыл марчы Хватер мар. Уйрым пүлім те жүкчі. Абат шимш енженде беде хізікчі. Шитменіне хел ларзанақ шынца бірақры. Шамрык хере малдан немле шанчықта шүкпек туйнаган пульчі. Шыбақшак вғытра, она тада ұтларақ бұжырғандарас ашы ашыбе хиріште гаймалла пульчі. Лондонри эмигрантыла правительство итнебе Совет Союзы поляксене шар ергелеме ирік панычы. Шав шара малданах, пинде тұхыр жыр вадырды хырмыш шулда, хевел жінчі Украина ба Белорусия ириге кыларна чух тыткына парынны салдаксембе офицерзіне, ундан ытты поляксене чынме бушларыш. Болеславский архитектор да повестке илчі. Польшыра пурынны чух вылшар учодінче инженер-фортификатор шутланнычы. Халяна сапёрсен батальонне чынчыш. Анчах архитекторын Андерс шарне каяс келмері. Тыван шыршывжын хыды тунсықласа шетіне евына ашы ұтылады ытлады сірбек туынчы. Ун шучебе тыван халыха ереке тухма булшман шын хевел шуды курса бұрын да тивіш сірчі. Андерс шарне фашистімбе жабышмамар, Польшыри реакционерзіне шылма не пілмен жав, Евына кайрақ тейін тавжырса елчі. Шаунба ашшыне шара кайма йре йре үгітлері, чергушлензе де тарғаслары. Ундан чуны тывынса щиитнипе чын-чын поляк ятне шардеген хыравшы десе де хыртры. те пулшмары. Вара хыда тарыхнна хер, Польша çарне ашшы вырынне хый тухса кайрре. Таван халыха фашистсен жең қырылма бұлшазымітпе, Ева уралты хулана килнеренпе военкомат ұшны радистсен курсынче жевренсе тұхнычы. Анчах Андерс шарынче выл ұста радистка иккенне бұқсады марыш, офицерсен столовыне официант крашлем ячыш. Ай, хыды күрін держішке гул, иншетри тылра ирдіксе бұрынаган офицерсен Тарши буласа сесне булсан выл келден де туғас шукчы. Шитменене офицерізем хыйсене хыйсем ытлады мұнашылынды да чыш. Херарма візем юнашар тұрса шабышма юрықлышын десе жұтламан. Пәрле вұртса шивырмалды вырын хадері вырынне гына хуна. Шамры кере хваттері хват терезіне илсе гаясыметпе мен гына хытланман живізем. Жалнежын офицера бұғын маллы беде ұзы күрасшынчы, приказа бұрнышламанжын айпласы беде юнатчыш, ерехештерзе тон білмей думады дырыжатчыш, вайбай ирік сірлемеде хытланзады пықрыш, Пайдақ күшіл юқтаржы евончух. Пинде тұхыршыр херехиккіміш шулда Гитлер шәрі Сталинграда табынсан, Андрес генерал хыйын шәрне фронта үлсекайыз вырынне кондыр енелі күжармадыдынчы. Шәв күнзінче евіна официант кран, пір вады генералын кухар китуза Генерал час-часах әшкіші гідумад юрататчы. Пірревіл хыйын хынызене шаплагалары. Кәрі күннетчен Гитлер шары херлі шара шымірсі дығат. Анчақ кувыр жіпетніне білдірмеш. Большевик сәмпәдем рашей талкижбех немішсене хиріш партизанла вір чыртсы ярашы. Вара Германирен кунда эшелон хышын эшелон сывы салдаксем келсе тарыш. Кайла эшелон хышын эшелон уксах суккырзембе нихшан сывалми чирленізембе турттар загайш. Тада демеше жолдан де, Совет Союзінде де пышал тытма юрхларшын юлме. Шау телел вғытчицен, сцена жіне Польша шары выр сэмбе неміштене шәмәрсе тақса, таван шаршыва иреге каларе. Вара авалранба әміттілленне аслы Польша шәрізем хурадинес херінчен бал тиденесне жетеек сарғылса вырдеш. Кушаплы шапладаха, шав телелі вғыр швапсем хамыра шапса шәмірәсірен шекленмелле, тере хынасын жән пірі. Унбек хырушлық шук, шагуйхра пирін шар, Иран урлы егібіда тұқса ғаймалла. Вырысымбе немішсем, пір-бірне еплеп бідерзе бұнне ебір инже трен бақса тұрыбыр. Тұнландар жывады генерал. Шак хыбар панзіне хыды хавхаландар заяжы. Виват, виват, виват! Вичгучен шухырчыш візем. Лондонри эмигрантла правительство Польша ғалықне улдалама тада хадерленіне пілні ғышын, Ева ирсір судынжықсем хушынче урық піргунда юлма бұлдараймары. Салдак тумдерне хывзапечіде, ахал херсембек тумланса, шавгажақ ашбатне дұқса ғайры. Тебір шулне Совет Союзне на поляксем, Польша патриотисен союзе туса хочеш. Шав союз тван халыха, Ириге керешме крешме хадыршынсене Рязань облыжынчи сельцы ятлы ялшивыхне пухса, Тадеуш Костюшка ячбе хизепленеген дивизия ергелме тытынче. Ку шәне полыба шарын негізі бұлны каламазырақ баллы. Унда Андерспа бірлі тұқсадарма келішмен офицерсембе салдақсем, тада үтті коммунистсем бұр енжен де бұғынма бұшларыш. Евада тюсе ашы ашыбе де бір де, уйрылчыде, жүві вехерінчі шар шатерне бұрса кечі. Совет Союзі бөлексене бұлышсақтычы. Костюшка я тебе хизепленеген дивизие чи хватлы шар хадресемпе пыжаландарчыш. Вара тақшанақ тискер тұшманба жабжас шын жунаган паттырсем фронта тухса кайрыш. Пинде тұғыр жер херхвишіміш жүлхи октябрь уйхен вуниккіміш күнне Польша халыхе әмірне деманас жүк. Шавкун поляксен пірремеш дивизии, Смоленск облыжынчи, Ленина ятлы ялшывыхынчи Гитлер шарабе херюлле шабыжубышлаза ячче. Кунде Польша шарышынерен чын жәрілніне білдерчі. Евін шак шабыжура бұлмамай килмере. Унчух вăл радиссен квалификацине үстермелли курсыра Тада шуржулдан она пірреміш класслы радистка ятне бачыш. Ундан парашютпа зикме врентріште Люблин вейвод свинчи сем батне фронт линия урлы кажарса ячыш. Ирхине. Тискерделік күрнебе хыды сәхерленсе вранса кайры евы. Хый пүлінсе сывлать, шамгене сивдар тапса духна, чері духаспек табать. Малдана хыйш тавыртнине те, міншін таврара вилеті приожын жібек шыплықтыныне те тавщрса илеймере. Ундан көшісіне ұшыреде, матча жүмін жіпәчік қандық видер күншуды аран-аран сұрғынса көніне курса, әнерденбе мменнь пулнине аса елчі. Полковник та кайныжы, мана пәчен пырахсах варманшы, шүшенсе илчче бұл. Унын хевелішіне дұғас келчі. Анжақ кышт құскалзанақ пәтім шымшақ сурса ұратса кәйрі. Шин шмазыр ура шинен тұмамар, вырын шинче шаврынса вұртмада вейхітмеш. Үттір хертне тимере сәрденебек пішерзе кәйрі. Епле вара, ба, шабышса курмазрах вилменле пульчыши, Пәтім чундан хурланчы Ева. Шүк, Володя инкеке лекнешінна бірақса каймастех, Вăл манай вилемрен çăладех. Турханов хере пырахса кайма шутламан. Шәребех вăл Дубовскибе глобран уйрылнă вырында лав ярса барасса кетсе Тул çутулнă чух çумăр чарынчы, анчах севешел йывăç тăрлисене энерхипекех хаярын пыра-пыралыскать. Шерле құртныра квайт чудебе немех деп алырмасчы. Халі күн чудебе кашхине көрінман ябаласем тұқса Візем хушінче Турханов чималдан шурт ижілчеге кубаланса выртыне азырғары Шурт падінченех шеремленне кеве шул авгаланса ирдеть. Елба бірле келіне боляксем шав шулба утсағайны болмалла. Вырт Мария ачасем хварны лаша ересем де аванах күрінашы. Поручик яны лавда шав шулбах келмелле. Шухышлары полковник, кетсе кетседрас пулі. Сазардык, уши сывлыша лажа тулхырны, ундан пужа шине-шинех темеш хут шартлатны илдинче. Келеші, хавасланза үкре Турханов. Васкашы болмалла, епле хыды хвала шылашыне. Тебір самантран хортны варрине иге лажа гүлне кіпаш вәштерсе тухрыде, ништа жаран задымазыр малылла шештерчі. Экипаж хуши Кашкары кедевенчен тарса хыдылас тенебек лашисене вежемсер чән бужба кастарать. Шаунба кетмен жерден сиксе духна лав, часа хыртны леш енче вырманыш некерсе жуғалчы. Шул чине ураба ересем шеш тызылза өлчіш Ак тамаша, аптраза юкре Турханов. Міне білгерчіші ку, ырамар бұлі, темле ингек бұласа сестер жетер. Хебе вара азырханма кирліне манма бұшланы пыратха васкаган шын хама гурмары. Камбыл, тузи, тышманы. Полковник выхода сая ярзадыма кирлмарине сисреде Ева парашюжбе радиостанция чытлых вармана шеклезе керсе бұдарчы. Ундан пӹрлевеш сегилнне поручикпе Плютуновый мменнле çынсем иккенне че чеэллиңме шут Весем шанчыклы булсан, пулсан, Евана больницына лешме лавды килмелле. Тұршман майлы болсан, мана ареслеттерме немішсіне ерце келмелі. Лавешіне камлар сабыныне пілес десен, ман варман херіне дұқсадырас бұлад. Апла бұлзан күнда ширухы бар бір. Шак шуғышпа выл евіштеме ұшне керсет жүде, сумкран кыларны блокнот листіне татса, илсе, ширу жырмадыдынчы. Пане Дубовский, тері Лавдыца келсе чынмандар нышын сирден кашыру үйдатпыр. Кәтмен черден пулышуды бұнаса пәліні болсан, сире чырмандарас шукчы. Эзір кайсанақ кунда темле лав берсе шитрі, лавши лайықшын бульчы. Выл пір сымақсырақ евына вулысры больницына лешсех варма келішрі. Хывара керлі болсан, эзір она унда шыраса Хамда хулана візімбе бірлех каядып, сывы болыр. Ширва Турханов квайт чуннышре инчетренех курынмалла хурсах варчыте экипаж иртсе гайна шулдырых уй еннелле Тул Туул шудулса шитнетеле шандалк пӹтемпех уяртса гайре. Полковник вырман херене тухнычух инче три сырцем хыжынчен хевел хемленце шил кашлама чарынче, кешех пӹдӹм вырман кай кежик юрребет тульчче. Эх, вұршы бұлман бұлзан, шак вырманда чун келенетчен ұжылса жүремеллетчі Асын сывлары Турханов. Ундан шул шинчен пырынса шамрык чырышайне керсеточі де уй енелле бұхры. хула курынать. Шивыхрах иге ял балансаларать. Весен ячысыне пелестесе Турханов топографи картты турцакларчы те компас пал узы курса малдан хыйштатыныне ундан ялсембе хула ячысыне пілчі хый янов вырмане тесе ширны сим слапты керінже дыратмен. Ялесем сасновкыпа, Раков конске пульчыш. Евы вырца юлны блиндаш патеннче юқса выртаган ширмана да картты шинче кытартнымен. Шырмалеш енче, шичи шухрымра лесник шүрчі булма кирлле. Хыртны урлы каякан шул шав патне илсе каять. Агыштан келнекен шымылық баш – тавшырса илчче Владимир Александрович. Апла лесник килдех пурынма кирлə. Халі вăл васкавла эшпе хулана гайры булас. Тен хыжы хыжде бұлін чирлеменши, Врач килме каякансем çапла шапла васкаганчы. Шак тәлде унын шухышы сармсыр тадылчы. Раков конский енчен парлаша күлні лав хывырт чывғарза килне күрінчі. Трабар кышинче улдышын ларса пырать же винтовка тытнă, пәррин мыйынчен автомат шагын сатрать. Ялды хрещен бек тумланны куччер шеш хш пыжалзыр. Кысем мӹнле çынсем иккенне Турханов тренех тавчыр сайылчче. Винтовка тытнисем кывак тумдир тăхыннă. Кысем кывак полицереш лешшен Автомат чакни энер пӹрле ларса килнне плютуновый пульчче лавшы кам иккенне шеш татса те ялчынни Тенер выртмана келіне ача азынны Хожинский пан. Вырмана бұрса керсен, лавша чар чарсадыратры. Малла пічінек кай, тері харунжи пагунезем шакна полиция офицері. Эбер шагында бұдан задыры бір. Вырыс бе большевик сен радисткіне улдалазаларца келсен, эбір евіштімізем хушинчен сіксе дұқса візіне шықса ғұры Юре, паны харунжи келші Плютоновый. Анман, кашны совет жын немішсем вуны бейн слаты тюлеші. Полковникаты и игі худытларақ табарыш. Вара ернебек әшкешме бұлдаратпыр, онландыны. Педиаван онландым. Вәзем икі жерде шағында темелле. үвішіне жымырдаса кытартты судынчык. А, кімінле бұлыжу қатірлене иккен кізем, аманны юлдажы валли, тарықса ғайры Тұрханов. Хыртнырақ кітселарны бай Евыбай иксмірде візен шақланма шакланма бұлдараттымыр. Пыр ратха паручик па плюттуновый сырыне чун чунсисрі. Унын шак хура зіне автомат вучыбе шундарас келсі кайры. Тіллесе беме евіштіммесем чырмандарман болзан, выл шаплақ тыва чейден. Халя малла мен буласса малла Чынақта, әш мін левішлені Сибирге игітерлі жоқшыламалды жүгінде. Судың жығын совет кізем жын үкшайлы сипыл мары. Шир минутран выл тузызем батне пәченек таврынжы. Мен болна, хыбаланса юкре харунжы, большевик сене майлзе келмерін. Хуравлас вырынне Плютоновый Турханов хестерзе хварны тарджы. Эбир шидечен тухсашшывынны мурсем. Агавезен ере, шымыл экипаж хыварны ершіне кытартты был. Кучарса бархамен жирнығында өйтірі полиция бұшлығы. Глоба Турханов шируне полякла кучарчы. Хышран хавала бғармаржы, тенінчех каймал греймен бұлі. Темле жавы келенчі харунжы, узыллы бұласын дуынмаш. Херней бір больницран тухсан дареслеме булдаратпыр. Полковнике тарса хыдыл жейх пуле. Аван мар булса дохре тере полицайсенчен пірі. Совет офицерне тартныне пілсен, пире немешсенчен лай хахлекме бұлдарад. Скочык сене швап сен алыне сабаны бұлзан, тада хыдрахлекме бұлдарадчы. партизанзем унбек чухне полицире сене киле бұрсақ хапхран чакса хушса хучы тепри. Тәрес келші харунжи. Вырсымбе немішсем хызем шабышчыр. Перен унсырда сахалмар. Астабыр сем жинжен пірсымақ қалыр ұнландыры. Ұнландымыр. Пір харс хуравлар жүттізем. Апла бұлзан шагы шине сурбырда келе давырны бір. Тәріс, қайрымар. Керлесе қайрыш, полицайзем. Вара трабарка шине хыбарсалар жүште ұштан келіне шавындалла қайса шуғал жіш. Қылақ полициним жүхліде ұлжын ман, құлзай үлжі Тұрханов Шеш пыжалзыр рабочий зембе хрещен зембе шабжас пулзан шеш баттыр. Партизан зембе шабышма мар, сымақпа күрендерме де хаяймашы. Шак шухышпа вăл, хăртнă патне бұдарса хварна себе парашют пирне шул майлы керсе илчеде блиндажа таврынчче. Эсир вăраннăçке, ну сывлăхăр мменнле полконик полковник учса хердень. Темле калас, кыштах çмылрах пек туйнать. Тебір чух ытларах начарлана та Юн позылмары жидедіп. Эсір үштагайзе Вырандым да пічіне хвыртміне курса, хама прахсах варны бүлдесі сихерлендім. Тек аплан шутлыр. Эбе лав ярса паны паманныне шеш кайзадырыслерім. Лаве шугінде, шук. Урық кетме Эбе бе глобы булжас щукине энерек Хамыра Хамра тышман аллине тытса баман жында тавда буш. Шавдереех керевзір жінземе Пиде усал жінзем. Совет лашне икі жыде чунданах кураймашы. Паручике варшычен шер улбучы болна. Унын талицери именіне вадырда хырмыш юлда хрешензем дурца Плютуновы е кулагы вілі. Кунда візем фашистымбе партизансе петерес тесе келінбек туйнать. Әнеребі вұршы ғышын Польша мінле жылбаға Сибирге давлашым. Икіші деде бір худ сана цыпуш бұлзадырасса кедеш бұлдерім. Апла бұлзан візем міншін Совет Союзінің жән Андрес генералба пірле тұқсағайманға. Дубовский унчух термереларна, глоба больницыра выртна. Ағы мәншін егілдезе візем евіна, тене хынланчы Турханов. Пызық еніш туны Польши шарын штабінче ішлеген юлдашсем. бе глобына тышман тілінче ішлеме уйырни. качагана кубыста бахчине бір яныба бірек бұлза Юре, шын бұлжаса кәтме бір. хамырр хамыр жіне шанас бұлад. Эбе врач шырама дұқсаға әстедіп, күндан шиджі километрда лесник пурынать. Малдан ун патне кайса бұғас пулі. Евы бір тапқыр аршын шинчен мезір бұқса вұртты. Володя, чынчы имшер имшір сазыба. Ебі сере ерік сырды цадыма бұлдараймастып, шар шыннын шарды ергене шеріп түтмалла. Сирен хывырын задани бұр. Чималдан ына бұрнышласы шинчен жұтламалла. Шабақты күндан каймаллы бейх, каяс тедір бұлзан, пыдарсан тұрыр, түрек қалыр. Әмірліхех ұйрылчен ман сире піріш хурсақ варас келет. Владимир Александрович ұн жіне тенгерсе бұқры. Самолет шинчелар забыны чух, волына яша жабек көрінначы. Халя аршин думдерне хывна да, суране бе, сыне самая хулжынны болсан да, ыдарайми илемленсе кайны. Мінлеш хужас дедін, вырыншене бұрсаларса полковник. Вилезумен, аттебатне шеру ярасчы на пайдах көрендерні. Шавыншын качыру итмалла. Ман шырыва езіршеш ун патне шидерме бұлдарадыр. Эх, Ева, әзі мана де шанмастан еккен. пландырас тезе юреех эзір шинчен эсі жіне күшсағалары Турханов. Әнен, сана рен шылаймазан, эбі шут тәнжіре бұрынма тевішсір.